Assalamu alaikum, odgovaramo ovaj alaikum salam. Šta da radim, kako da, postavi, e, kako da se postavim prema svom Amidži, e, strini, Amidžiću, e, mrze mene babu, mamu i sve ostali, od njihovih ruku i jezika nismo uh, e, ni mi, ni komšije sigurni. Kako da postupim prema njima? Allah vas nagradio. Vjerovatno se misli na očuvanje rodbinskih veza s jedne strane, a s druge strane da se uspostavi jedna, jedna kvalitetna distanca. Alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Ono što treba biti osobina vjernika jeste da spaja srca i da čini dijela kojima će srca biti spojena znači u svemu od onoga što razdvaja jeste udio šeitanski i upravo remećenje rodbinskih veza jeste upravo nije put šeitanom kojim šeitan želi da udalji ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se spaja wa yaqta una ma amara Allah bihe yusal jer upravo navraćaju čovjeka da prekida ono što je naređeno da bude spojeno rodbina koja vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahu se pokorava, ako ima određene slabosti, znači idfa billati hi ahsan, uzvratimo njihovu nekad grešku dobrim, kako bi na takav način, inša ta'ala, stavili im do znanja da nam je stalo do dobročinstva. Znači, da na takav način budemo od onih koji spaja i da inša Allah utjela hak rodbinski ne bude izgubljen. A ako vidimo slabosti kod njih, molimo Allah subhanahu da subhanahu ta'ala da od njih to otkloni i da bude mi od onih koji će svojim dobročinstvom upravo njih raz, na određen način njihove slabosti otkriti i učiniti njih da svate i poime kad tad znači jer zlo ako čovjek čini to mu se kasnije vraća a dobročinstvo inša Allah ta'ala rađa hajer i Allah subhanahu ta'ala je štićenik oni koji se bore da dobro i da istina i da upravo zdravi odnosi budu kod rodbine.